що він знову неправильно оцінив своє життя, але не затримався на тій думці. Але ж ти сама. Я подружилася з Клавою. Мене часто навідує Огієнко і Клочкова теж. Клочкова? Це ота містечка? Не треба так, м'яко заперечила Ірина. Ми не вільні у власній душі. Не треба судити примітивно. Ще раз пробач. Бачиш, навіть друзі старі, кволо констатував він. Старі й нові. Просто дуже багато минуло часу. Як пишуть медики, зміни стали невідворотними. Я навчалася жити не тільки насолодами, як колись, а думками. Духовне життя завжди багатше за матеріальне, прорік він неглибоко вдумуючись у зміст сказаного. А потім стріпнув головою, немов пробудився. Хоч іноді ми ладні віддати усі думки за одну усмішку. Потім знову схилив голову і довго сидів непорушно. Все життя я чомусь запізнювався, врешті сказав він хотів вернути добре ім'я Гнату Ірші і запізнився на 18 років. Запізно розгадав його сина. У війну моїм старим вони були дуже хворі, допомагала сусідка, фактично врятувала їх. Я хотів їй віддячити, зібрав грошей, приїхав, а вони їй вже були не потрібні. І ось на сім років запізнився знову. У цю мить гостра і, як йому здавалося, правдива рятівна думка підштовхнула його, і він знову захвилювався. Але ж то судьба, а це залежить від нас. Слухай, Ірино, від нас. Тут теж судьба. Це треба відчувати. Для мене запізно. Кажу ж, я зовсім інше це від мене не залежить. Коли б ми знову зійшлися, ти б у тому переконався. Це ніби вдруге народитися. Ну як би тобі сьогодні я через Дніпро уже не попливла б, а ти поплив би, я бачу. За тобою. За будь-ким, кого любиш, хто потребує твоєї допомоги. Я не знаю когось іншого, хто поплив би через стільки років, ти й тоді міг не доплести, але це не мало значення. Не гнівайся, Василю. Я все це відчуваю, розумію. Воно отут, отут. А ти ти такий хороший. Саме через це мені було б ще важче. Я не маю на тебе права. І найгірше, що знатиму про це завжди. Вона підійшла до нього, хотіла попестити його волосся, не одважилася. Снігу навіяло. Це й через мене. Все-таки пробач, якщо зможеш, як людина людині. Оцей твій приїзд найщасливіша мить у моєму житті. Я розпитувала про тебе всіх, кого могла, мучилася. Єдина людина, в якій була певна в цілому світі, і це так багато, це теж тримало мене. Правда ж, трохи чудно. У дитинстві мене тримали на світі Овід, Робінзон, а потім я довідалася, що їх не було. Але були Перовська, Кибальчик, Шевченко, ці люди десь там, неначе боги на Олімпі. Ти писатимеш мені? Василь Васильович мовчав. А я колись приїду в твоє місто подивитися на твої сходи, покажу їх синові. Я хотіла б, щоб син був такий, як ти. Хвилину подумала і нахмурилася. Хотіла б і не хотіла. Я так часто хилюся то в один, то в другий бік. Іноді мені стає страшно за нього якщо він буде як Сергій.